Berriak sei gaur astelena da eta hau berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, arditxo eta ardi beltzekoak berriari ekin diote. Euskarako aixieldi gazte talde hauek aurreko larun batean kulturgunean indako magia ikuskizun batekin, baita Euskal Herria plazan indako joku multzo batekin egin zioten kurtso berriari magia ikuskizunak gela usgabetua gainezka bete zuen. Biderkatu Euskara mintzakideen magiarekin. Euskaraz mintzatzeko talde txikiako osatu dira jada orain taldei daokie biltzetokia zehaztu eta marmarka Euskarari heltzea. Interesdunek gara ezabiltzate izena emateko. Zehazki izena emateko epe aurriaren amazazpiarte arte egonen da zabalik, udaleko Euskara zerbitzuan. Baita bederatzi lau zortzi, irureun, irureun da berroita meretzi telefonoan, edo Euskara abildua berriozar.es bidez elbide elektronikoan. Informazio gehiagorako Euskara zerbitzuen bertan edo Iruñerriko mintzakideko koordinazio gunean, ala bederatzela uzortzi, laroi tamasei, 0 tamasei telefonoan. Eta gaurtik aurrera 2014ko jaien argazki lehiaketako lanak ikusgai izanen dira. Jaien argazki lehiaketara aurkezturiko lan guztiak ikusgai izango ditugu bai horien artean berriozarko bizilaguna eta bergazkiko kidea den patxi piti jasena. Bera ezan da lehiaketan lehen saridun begietatik heldu izeneko argazkiarekin zuzenki saridun izan diren bestela argazkilarien lanak ere ikusgai ikusgai izango dira bergazkiko taldeko kide izanik Estefan de Goñirena esateko regreso al pasado lana, Raúl Latorraren los reporteros también se divierten lana, Elena Irigoyeren baño de espuma obratxoa eta azkenik bergazkiko kidea ez den Zurine Gilen de Reojo Argazkia. Natur eskolak antolaturik lore zaintza ekologikoa kurtsoa gaur hasiko da. Suma konkausa elgarteak udazken eta negurako antolaturiko kurtso zerrendaren barnekoa da lore zaintza ekologikoarena kurtsoa gaur hasi eta horretan txuz bazkez larrazek parte hartuko du irakasle gisa. Asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaur kirolen atala konteguzu garasi. garazi. Talde berdiu zartar gehienen emaitzak positiboak dira bakar batenarenak ez ezik. Aurrena taldekoak ezin izan zuten donezte berrei aurre egin azkenik iru eta huts galdu zutelari kaldeiz. Aurren betaldeak lagun artearen aurka jokatutakoa lau eta bat irabazi zuten kadetetarrek ere irabazi. A taldekoak 0 bat inter pamplonari eta B taldekoak Gaztak, Lau eta Bi, itaroa Uarteri Gazteak, lehitzan aurreraren kontra lehiatu ziren eta azkenik bat eta bi irabazi zuten erregionalean mutilak ardoiren aurka hiru eta bat eta neskak utxi eta hiru irabazi. Eguraldi mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua tarteko ditu egongo dela, dio gaurko iragarpenak, erdi mailako deiak eta goio deiak nagusituz, ego mendibaldeko aizzea ulbizia ebiliko da, eta gaur temperatura maksimoak nabarra menigoko dira eta hau izan da guztia gaurroko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zari erratiaren sintonian fmko egin puntu zortzean edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten Eguzkiplaza.neten